عجبا عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة بعزة وأمان فكرت في الدنيا فكانت منزلا عندك بعض منازل الربان عجبا عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة بعزة وأمان فكرت في الدنيا فكانت منزلا عندي كبعض منازل الركبان وعزاء جمع الناس فيها واحد فقليلها Kazivanje o Uzeiru, alaihisselam. Pored Jerusalema, tako do temelja porušenog, prošao je Allahov poslanik Uzeir, alaihisselam. Ishak ibn Bišar navodi da je Ibn Abbas radi Allahu Anhu rekao Jednog dana Zer je izašao da obiđe imanje, pa ga je na povratku u vrijeme podneva spopala vrućina, te je htio da se skloni u hlad neke ruševine. Sjahao je sa magarca i sa sobom ponio krošnju smokvi i krošnju grožđa. Kada je sjeo u hlad tih ruševina, izvadio je čanak i u njega nasjedio sok od onog grožđa. Izvadio je i suh hljeb i stavio ga u čanak da se nakvasi kako bi ga mogao jesti. Zatim je legao na leđa i uperio pogled prema ostacima porušenog Jerusalema. Posmatrajući Jerusalem kako je do temelja porušen, a njegovi stanovnici ili protjerani i struhli i ostale im samo kosti, pomislio je. Kako će sve ove Allah nakon smrti oživjeti? On nije sumnjao da to Allah uzvišeni može uraditi, nego je to rekao iz čuđenja. Na to je Allah uzvišeni poslao meleka smrti da mu uzme dušu i tako ga ostavio stotinu godina. كشحا على هجراني متبريا مني إذا نضد الثرى فوقي طوى كشحا على هجراني U tih stotinu godina kod Izraelčana se mnogo šta promijenio. 70 godina nakon smrti Uzeira, ali ih selam, umro je i perzijski vladar Lehrasib, pa je na vlast došao njegov sin Beštasib, Ibn Lehrasib. Kada je umro i Lehrasibov zloglasni vojskovođa Nabukodonosor, do Beštasiba su stigle vijesti da po Šamu vlada pustoš i da su se po Palestini zvijeri namnožile i da u njoj nema nigdje žive duše. Zbog toga je Izraelčanima u Babilonu dao proglas da se u Šam može vratiti ko hoće. Odredio im je za vladara jednog od Davudovih, ali i potomaka, kome je naredio da ponovo sagradi Jerusalem i podigne hram u njemu. Tako su se Izraelčani ponovo nastanili u Jerusalemu. Kur'ansko kazivanje o Uzeiru, a.s. Allah uzvišeni je spomenuo u jednom ajetu sure El Bekare. Ishak ibn Bishr navodi da Ibn Abbas radi Allahu anhu rekao Kada se napunilo stotinu godina, Allah je Uzeiru poslao Meleka, koji mu je prvo stvorio srce i oči, da bi mogao razumijevati i gledati kako Allah oživljava mrtve. Tako je gledao dok mu je Melek formirao kosti, i oblagao ih mesom, a onda kožom i kosom. Na kraju mu je udahnuo dušu. Sve je to posmatrao i bio svjestan šta se dešava. Zatim je sjeo, pa ga je Melek upitao. Koliko si ostao ovdje? Ostao sam dan ili dio dana, odgovorio je. Tako je mislio jer je tu došao oko podne, a proživljen je pred kraj dana, kad sunce još nije bilo zašlo. Melek mu je na to rekao. Ne, nego si ostao stotinu godina, pa pogledaj u svoju hranu i piće. Kada je pogledao, vidio je da se ni hljeb ni sok nisu pokvarili i da su ostali onakvi kakvi ih je ostavi. Tako je bilo i sa grožđem i smokvama. Bile su svježe i ništa se nisu bile izmijenile. Međutim, kao da to uzej nije mogao srcem povjerovati, pa mu je Melek rekao, ne vjeruješ u ovo što sam ti rekao. Pogledaj u svoga magarca. Pogledao je prema magarcu i vidio da su mu kosti već bile istruhle i pretvorila se u prah. Tada Melek zovnu kosti njegovog magarca, pa se odazvaše i pođoše prema njemu. Uzeir je posmatrao kako je Melek sastavljao kosti, obavijao ih venama, žilama i mesom, a onda kožom i dlakama. Kada je to sve završio, puhnuo je u magarca pa se magarac uspravio, podigao glavu i uši prema nebu i počeo revati, misleći da je nastupio kijametski dan. Uzeir selam je znao da je grad bio razrušen, pa je, kada ga je ugledao izgrađenog i nastanjenog, uzviknuo. Ja znam da Allah sve može. Uzvišeni Allah kaže. Ili za onoga koji je prolazeći pored jednog do temelja porušenog grada povikao kako će Allah oživjeti ove što su pomrli. I Allah učini, te on umre i tako ostade stotinu godina, a onda ga oživje i zapita. Koliko si ostao? Dan ili dio dana? Odgovori. Ne, reče on. Ostao si stotinu godina. Pogleda jelo svoje i piće svoje. Nije se pokvarilo. A pogleda i magarca svoga, da te učinimo dokazom ljudima, a pogledaj kosti, vidi kako ih sastavljamo, pa onda ih mesom oblažemo. I kada njemu bi jasno, on povika, ja znam da Allah sve može. أبشر بخير فإن الفارج الله يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله إذا بليت فثق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى Zatim je uzjehao magarca i otišao do grada gdje nikoga nije mogao prepoznati. niti je ko njega mogao prepoznati. Zgrade su bile drugačije. Pred svojom kućom koja je bila drugačija zatekao je slijepu i nepokretnu staricu koja je bila njegova robinja. Imala je preko dvadeset godina. Kada je Uzeir selam, otišao od njih, ona je imala dvadeset godina, pa ga je znala i zapamtila. Koronulu i nepokretnu staricu Uzeir selam, je upitao. Je li ovdje Uzeirova kuća? a ona mu je odgovorila, jeste. Zatim je zaplakala i rekla, još od te i te godine nisam nikoga čula da je spomenuo Uzeira, svijet ga je zaboravio. On je tada rekao, evo me, ja sam Uzeir, Allah me je bio mrtvio stotinu godina, pa me je sada oživio. Ona je na to rekla, slava Allahu, Uzeir je nestao prije stotinu godina, od tada ništa o njemu nismo čuli. On ju je ponovio. Ja sam Uzeir, a ona je rekla. Uzeirova dova je bila primana, kada je činio dovu bolesniku i nevoljniku za zdravlje i olakšanje. Zato učini dovu Allahu da mi vrati vid i da te vidim. Pa ako si ti Uzeir, poznaću te. Na to je on zamolio Allaha da joj povrati vid, potravši je rukama po očima, pa je progledala. Zatim ju je uzeo za ruku i rekao Ustani sa Allahovom dozvolom. Allah joj je povratio snagu pa se kao zdrava digla na noge. Zatim ga je pogledala i rekla Svjedočim da si ti Uzeir. Nakon toga ona je zajedno s njim otišla do mjesta gdje se sastaju i okupljaju Izraelčani. Tu su bili Uzeirovi sinovi, starci, od po stotinu i više godina, ona ih je pozvala i rekla, Evo Uzeira, došao vam je. Oni joj nisu mogli povjerovati, pa je rekla, Ja sam nekad bila vaša sluškinja. On je zamolio Allaha, pa mi je vraćen vid. Uzeir kaže da ga je Allah bio umrtvio stotinu godina i da ga je ponovo oživio. Na to je svijet skočio prema njemu i počeo ga gledati. Sin mu je rekao, moj otac je imao crni mladež između plečki, pa je Uzeir otkrio svoje plečke i uvjerili su se da je to Uzeir. Tako je on kao mlad čovjek sjedio sa svojim sinovima koji su bili starci jer je bio umro sa 40 godina i Allah ga je oživio u istom dobu kao i kada je umro. إن الحوادث قد يطرقن السحارا أفنى القرون Izraelčani su rekli Čuli smo da je samo Uzeir znao Tevrat na pamet, koji je Nabukodonosor spalio. Od Tevrata je bilo sačuvano samo ono što su ljudi znali na pamet. Hajde nam ponovo napiši Tevrat. Njegov otac je bio za vrijeme Nabukodonosorovog pohoda zakopao jedan primjerak Tevrata na mjesto za koje je samo Uzeir znao. On ih je odveo do tog mjesta odakle su iskopali primjerak te vrata. Međutim, listovi su mu bili istrukli i knjiga uništena. Zatim je Uzeir sjeo sa Izraelčanima u hlad jednog drveta da im izdiktira te vrat. Dva plamena su sišla s neba i ušla u njega, pa se prisjetio te vrata i obnovio im ga. Jevreji su ga zbog toga prozvali Božijim sinom. Kao što se obistinila prijetnja koju je Allah uzvišeni nagovijestio Musa'u a.s. u Tevratu, u vrijeme Eremija a.s. obistinit će se prijetnje za drugo i svako naredno činjenje nereda na zemlji od strane Izraelčana. Allah uzvišeni kaže A kad dođe vrijeme druge prijetnje, poslaćemo ih da na licima vašim tugu i jad dostave i da u hram kao i prvi put ponovo provale, i da sve što osvoje do temelja poruše i gospodar će vam se vaš opet smilovati. Ako vi ponovo započnete, započet ćemo i mi, a džehennem smo za nevjernike tamnicom učinili. Allah, Allah, Allah, Allah, غايتنا الله الله غايتنا ورسول الله ورسول الله ورسول الله قدوتنا الله غايتنا الله غايتنا الله الله غايتنا ورسول الله ورسول الله ورسول الله قدوتنا وكتاب الله منهجنا, منهجنا وكتاب الله منهجنا وكتاب الله منهجنا وكتاب الله منهجنا وكتاب الله منهجنا